Lucoi cae Cunes alelois polemuntes. Lucois cae Cusin en pote extra. Cuon de Hellen heirethe strategos Cusin. Jutos prosten magen ebradunen. Hoide lucoi e peilon sfodros. Hoide eipen. Hoide tatinos charin ebradunum. Preponestin aei probu levestai. Humon garto genos cae he croia panton henestin. Hoi he meteroi de ec pollon troponeisi, cae tois topois cauchontai. Alla cae he croia panton uc esti mia cae ise, al hoi men melanes, hoi de puroi, hoi de leucoi cae tre cae pos an dune theien eis polemon archein ton asum cae me homoia panta hechonton. Hoti en miae bulei cae gnomei panton ton strateumaton onton, cataton en antion, nicen poiuntai.